Mota hortako kantu bat izan zen konbenio horren jatorrian Baionako salen autobus batean entzun zen Beoko Jean-Baptiste Aldijeren kontra kantatua 2000 emeretziko martxoan Hortik aintzin alotu ziren ahemanak Baionako sale eta lebazkoren artean, orain plantan eman dira neugiak, Toma Andro, lebazko zeko kidea. Dès le prochain match, dès la prochaine réception de l'aviron bayonnais à Jean Daugé, il va y avoir une énorme banderole qui va être montrée avec... Jean Daugen eginen den urrengo partidan, stop homofobiari euh, banderola handi bat zabalduko da, txapak banatuko dira zaleai mezu berdin horrekin, eta lebazko zelkartea bertan izanen da salean sensibilizazioa egiteko. ...et il va y avoir la présence des basco euh, des jours de match pour la sensibilisation des supporters et des jeunes de l'école de rugby. ondorio larriak Il y a trois fois plus de, suicides, euh, de tentatives de suicide chez les jeunes LGBT que dans le public général. Un chiffre aussi important, on a, on a fait une enquête cette année sur l'homophobie au Pays Basque et 15% des actes euh, homophobes signalés le sont dans le cadre sportif. Lehen elkartearen zat, bidea luzea baitaien ejanetan, orain beho taldeari deialuzatzen luzatzen diote ekimenarekin bat egin dezan.